Əmmə bəd fə inəstəqəl hədis kitabullah və xeyrəl hədiyi hədiyu Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və şərrəl umuru muhdəfətuhə və kullu muhdəfətən bid'ə və kullu bid'ətən dəlalə və kullu dəlalətən finnər. Mühtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi Allahdan layiqincə qorxmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizə də ixlas olmağa çağırıram. İnşallah ki, artıq Ramazanın ikinci 10 gününü yaşayırıq, Allah bizə qismət edib, nəsib edib bu qədər bizə böyük bir fəzilət bəxş edib. Və əlbəttə ki, Ramazan haqqında danışmışıq, yenə də danışacağıq. Və bilirik ki, bu ayda məhz Allah Taala Qurani-Kərimi nazil etdi, öz kitabını nazil etdi ki, yəni insanları doğru yolda əldə etmək üçün. Bəqərə surəsində bu haqqda Allah buyurur. Və bunu göstərir ki, Quran məhz bu ayda nazil oldu. İstərdim bugünkü xütbəmizdə Quranla bağlı söhbətimiz edək ki, xatırladaq ki, Quranın e, insanlara verəcəyi fəzilət haqqında, dəyəri haqqında, Quran haqqında mümənnə olan şeydir. İnsanlar var ki, heç Qurana o qədər əhəmiyyət vermirlər, Qurandan qorxurlar. Həzrət Peyğəmbərimiz s.ə.v həmişə müsəlmanların qarşısına çıxanda öncə Allah tərəfindən sonra deyər ki, fə ən axırda ki, fə innə əstəqəl hədis kitabullah və yaxud kəlamullah. Deyərdi ki, ən doğru söz Allahın kəlamıdır. Yəni, bunu göstərir ki, Quran Allahın sözüdür. Və ən doğru söz də məhz o söz, yəni Quran-ı kərimdir. Bugün hər bir insanın sözündə yalan da ola bilər, ancaq Allahın kəlamında heç bir yalan yoxdur ola bilməz. Məsələn, bu haqda necə bir hədisdə Əbu Said Xudri radiyallahu anhu e, Allah Rasulundan s.ə.v-dən rəvət edir ki, Quranın fəziləti haqqında buyurur ki, Allahın kəlamının digər kəlamlara olan üstünlüyü, yəni Allahın sözünün, yəni Quranın digər insanların sözünə, məxluqatın sözünə olan üstünlüyü Allahın digər məxluqatın olan üstünlüyü kimidir. Necə Allah digər insanların nə qədər üstün olduğu kimi, deməli Allahın sözünün də diğer insanların sözünde o kadar üstündür. Yani bugün günümüzde öyle insan var ki Allah'ın kelamını açıp diyorsun ki Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. Ancak bazı insanlar Allah'ın kelamının karşısına kiminse sözünü çıkardı ki falan alim, e, falan müştehit, falan ulama yani kitabında böyle yazım. Bu Onun şeriyetten, dinden, kitaptan ne kadar gafil olduğunu elbette ki göstermektedir. Məsələn, İbn Abbas radiyallahu anhuma isə buyurur ki, Allah Rasulundan s.ə.v. rəvat edir ki, mənim ümmətimin ən şərəfliləri, ən dəyərliləri e, Qurana yüksələn, yük, yüklənənlər, yəni Quranı oxuyan, onu e, e, əməl edən, halalın halal bilən, haramı haram bilənlər və həmçinin gecə əshabı, yəni gecələr namaza qalxanlardır. Deməli, əlbəttə ki, həm Quran e, oxuyan insanlar və onu əməl edən insanlar nə qədər dəy dəyərli olduğunu əlbəttə e, göstərməkdədir. Ve hemçinin Kur'an'a münasebet hakkında nece bir Hz. Ömer e, radıyallahu anh'dan bir hadiste rivayet edilir ki hakikaten bu Kur'an e, sebebiyle Allah bir neçe gömü yükselder ve diğer bir gömü de alçaldar. Yani Kur'an öyle bir kelamdır ki kim onu yapışarsa, onun halalını halal bilerse, haramını haram bilerse, onunla emel ederse Allah onu yükselder, derecelerini yük, yüksek eder. Ancak kim onu arkasına atarsa onun halalına, haramına yani əhəmiyyət vermezse elbette Allah onu neyin yer? O, yani o insanları, o cemaati Allah alçaldar. Yani böyle bir e, kəlamdır. Necə İbn Məsud rəziyallahu anhudan o da Allah Resulü'nün nasılsın rivayet edir Kur'an bazılarına bəzilərinə edici, bazı insanlar ise haklı davaçıdır. E, ee, hər kim ona uyarsa, yani her kim Kur'an'a uyarsa, onun bayaq söylediğim ki, halalın halal bilerek ve emirlerini yerine getirirse, gadağlarından çekinerse, o onu cennete aparar. Her kim onu arkasına atarsa, yani bunlara ehemmiyet vermezse, o da onu neyin yer cehenneme aparar. Nece Allah Teala bu hakta buyurur ki, böylece sene biz ayelerimizi gönderdik. Sen ise onu unuttun. Bugün ise sen unutulanlardansan diye buyurur. Yəni bu gün Allah əlbəttə Allah təala bütün insanlara kitabını göndərib, kəlamını göndərib. Kim onu unudacaqsa, bu onu göstərir ki, Taha surəsinin 126-cı ayəsindəki qiyamət günündə Qurana əhəmiyyət verməyən, ona nəzər salmayan, onu udanları Allah qiyamətdə unudacaqdır. Yəni onların üzünə baxmayacaqdır, onları təmizə çıxartmayacaqdır, onları əzabdan qurtarmayacaqdır. Və Qurani-Kərimin digər fəzilətləri haqqında isə İbn Ömər radiyallahu anh buyurur ki, həqiqətən e, e, insanların qəlbləri dəmir paslandığım kimi paslanar. Sahabələr e, Allah Rasuluna rəvayət edir ki, Allah Rasul belə buyurdu və sahabələr ya Rasul bunun əlacı nədir? O da buyurdu ki, Quranı çox oxumaq və e, ölümü xatırlamaq. Yəni Quran oxumaq, yəni Allahı zikr etmək insanın qəlbini də təmizləşdirir. Yəni pasdan, şirkabdan təmiz tutar. Həmçinin ölümü xatırlamaq. Digər bir hədisdə isə Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu buyurur ki: her kim bir elime aktararak e, e, bir yola çıkarsa Allah Teala ona cennet yollarından bir yol açar. E, kim Allah'ın evlerinden bir eve yığışarak Allah'ın kitabını okuyup onu müzakire etmeye çalışarsa Allah oraya sükunet indirer. Yani rahmetini, nezərini oraya indirer. Melekler oranı kapsayar. Yani oranı əhatə alar və Allah Taala öz indində də, öz qatında onları anar. Yəni onların dəyərindən bəhs edər. Yəni budur Allahın kəlamının fəziləti və dəyəri. Digər bir hədisdə isə ə, e, sahabandan, ə, e, həmçinin onun sahabı haqqında Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhudan e, rivayet edilir ki, qiyamət günündə ə, Quran gələcəkdir, deyəcəkdir: "Ya Rəbbi, o kişi, o kişini, yəni ə, yüksəlt, onu gözəlləşdir. Hansı ki, o Quranı oxuyan, ona əməl edən kişi haqqında Quran deyəcəkdir. Allahdan ona bir kəramət tacı qoyacaqdır. Yenə Quran-ı Kerim, ya Rəbbi, onu daha da artır, onun e, e fəzilətini, dəyərini artır. Allah Teala ona e, kəramət paltarı geyindirəcəkdir. Sonra Quran deyir, ya Rəbbi, ondan razı ol. Allah Teala buyuracaq, mən səndən razıyam. Artıq oxuduğun o ayələrə, o Qurana görə hər bir, yəni hərifinə görə, hər bir, yəni əsabına görə qat-qat onu artıracam. Oxu və yüksəl. Yəni buna görə Allah Taala e, Quran-ı Kərim bu gün əlimizdə böyük bir səbəbdir, yəni vasitədir, yəni Allahın rəhmətini qazanmaq üçün. Necə ə, e, Allah Taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur ki, Quran oxunanda susun, diqqətlə qulaq asın, bəlkə Allah sizə rəhm edir, yəni rəhm olunasınız. Yəni rəhmət Quran-ı Kərimdədir bu gün. Biz ölənə dək Allah rəhmət etsin deyirik. Bir məclisdə, bir hüzrə gedəndə, bir yaxınımız öləndə rəhməti axtarırıq. Rəhmət Allahın kitabındadır. Ancaq elə yerlər var ki, görsən, gedirsən, orada Quran oxuyanda cəmaatın yarısı qalxır. Rəhmətdən özləri qaçırlar. Rəhmətdən qaçırlar, sonra deyirlər ki, öyrənirsə özləri deyirlər, deyirlər ki, hə, Allah rəhmət eləsin. Rəhmətdən qaçdı, sonra öyrənirsən, bu üçün nə Quran oxumaqla, bu sağlığında Quranla üç çevirirdi. Yəni, Quranda böyük bir, əlbəttə ki, böyük bir savab, rəhmət məhz Quran-ı kərimin içərisindədir. İbn Abbas radiyallahu anhuma Allah Resulundan s.ə.v rəvat edir ki, qəlbində, içində Allahın kitabından, kəlamından bir ayə və yaxud bir surə olmayan kişi xaraba qalmış evə bənzər. Belə insanlar çoxdur. Heç kəlmə şəhadətini bilmir. Onda qala ki, hər hansı bir surəni ayənə bilsin. Yəni, bu insana görə aqibəti nədir? Nəyə bənzəyir? Hətta elə insan var ki, evində Quran saxlamağa qorxur, utanır. Deyir ki, yox, mən Quran evdə saxlayım, bu mənim üçün qorxuludur. Onu ya məsədə aparır, ya kiməsə verir. Fikirləşməyin bunun gələcəkdə bir evladı var, nəvəsi olacaq. Bu heç olmasa Quranı öyrənsin, oxusun. Sən bilməsən də, yəni insanlar Qurandan bu cürlə qorxurlar. Çünki onların Quran haqqında heç bir anlayışı da yoxdur. Və həmçinin Qurani-Kərimdə böyüklərimizin, yəni dəyərli insanların, sahabələrin, salihlərin sözləri var. Məsələn, Həzrət Əli radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, buyur ki, üç şey insanın ha ha hafizəsini və e, bəlğəmini həm artırar, həm də götürər. Yəni hafizəsini artırar və bəlğəmini e, işindən çıxardar. Bunlardan birisi misvaqdan istifadə etməkdir, ikincisi oruç tutmaqdır və üçüncüsündəki e, Quran oxumaqdır. Gör, nə qədər insanlara bunların faydası vardır. Və həmçinin onun ən böyük tələbələrindən birisi olan Həsən Əlbasri rəhmətullah aleyhi buyurur ki, and olsun Allaha ki, Qurandan başqa bir zənginlik yoxdur. Ən böyük zənginlik Quran-ı Kərimdir. Çünki sahabələr, bilirsiniz, eləsi var ki, evlənməyə gücü yetməzdi. Ancak Kur'anları bildiğinden dolayı Allah Resulü'ne icazet versən en büyük zengin insansan. Falan sonra əzbər bilirsən. Və həmçinin buyurur ki, <clears throat> buyurur ki, e, Kur'an'dan başka da büyük bir itki yoktur. Yani itmiş bir şey, insan itirdiği bir şey. Yani kim Kur'an'dan neyse bilmese, itirerse o e, ziyana düşmüştür. En büyük ziyana düşen hemen o insandır diye buyurur. Diğer bir hadiste Ükbe İbni Emr radiyallahu el Cüheyni rivayet eder ki Kur'an-ı Kerim'i aşkara okuyanın savabı necə sadakanı aşkara veren kimidir? Kur'an-ı Kerim'i gizli okuyanın savabı ise onu gizli sadaka veren kişinin halına benzer. Yani bu cürüne insanlara büyük bir savab verir. Ve götürerek Abdullah bin e, hemşinin e, e, Kur'an'ı okuyanda məsələn, ə, namaz qılanda səslə oxuma haqqında məsələn göstərir ki, Ömər bin Abdüləziz rəhmetullahi aleyhi deməli xəlifəliyi dövründə məscidə girir və başlayır yüksək səslə ə, namaz qılmağa. Yəni Qur'anı möhkəm səslə oxumağa və o zaman Səid adında birisi öz köləsinə get o kişiyə deyən ki, biraz ə, namazını qıssın, yəni səsini qıssın. Əgər o Allahı ə, qəsd edirsə, Allah onu eşidir. Əgər insanlar qəsd edirsə, bilsin ki, insanlar onu qiyamətdə Allahın əlindən qurtara bilməzlər. Həmin Səid e, köləsi deyir ki, bura məsciddir, Allahın evidir, orada onun da bir nəsibi vardır, ona deyə bilmərəm. Və sonra özü möhkəmdən bu sözü deyir. Və Ömər bin Abdüləz deyir, həmən namazını aşağı səslə oxuyur, bitirir, salam verir və əhqabını götürür və çıxır gedir. Xəlifə edir, padişah edir. Və həmçinin digər bir e, hə, hədisdə rəvat edilir ki, Həzrət e, E, Peyğəmbərimiz sallallahu e, bir gün sahabələrin yəni evini e, yəni nəzarət edir, yoxlayır, yəni ziyarət edir. Gəlir Əbu Bəkr rədiyallahu anh evinə gecə vaxtı namaz qaldığı zaman görür ki, Əbu Bəkr rədiyallahu namazını səssiz oxuyur. Və ondan bunun sirrini soruşanda nədən səssiz oxuyursan? Deyir ki, ə, Rəbbim məni eşidir və bütün dualarımın da xəbəri vardır. Oradan keçir Ömər rədiyallahu evinə, ona ə, fikir verib, bu dəfə Ömər rədiyallahu möhkəmdən oxuyur. Nədən belə möhkəmdən oxudun deyir və bu ki, yatanları oyadıram, həm də şeytan evimdən qovuram deyir. Bilal radiyallaha nəzər edir, o həm bir e, deməli, namazda bir e, ayədən, bir e, surədən bir ayəni oxuyur və digər bir ayəni də ona qarışdırır. Nədən belə oxuyursan, deyir ki, mən təmizi təmizlə qarışdırıram. Deyir, hamınız doğrunu əldə etdiniz. Yəni, Allah Rəsulun sahabələri nə qədər yəni, dəyərli insanlar, ona önəm verdiyini göstərir Allah Rəsulü. Hamı doğru insanlarsınız deyə buyurur. Çünki Allah da Quran-ı Kəmdə Allah haqqında ki, radiyallahu anhu və raduan, Allah onlardan razı idi, onlar da Rəblərindən razı idi. Yəni bu qədər e, onları dəyərli edən Allahın kəlamı idi, Allahın kitabı idi, o insanlara dəyər vermişdir. Ancaq bu gün bəzi insanlar şübhəsiz ki, bu sahabeləri eləsi var ki, heç bəyənmir. Yəni bu da onların yanlışlığını göstərməkdədir. Və həmçinin bundan əlavə Quranı oxuduğumuz zaman onu gözəl səslə oxumağımız lazımdır. Çünki Quranı gözəl səslə oxumaq nə qədər o vaxt hələ İslamiyyət təzə e, gəldiyi zaman nə qədər cahil insanlar o səslə yəni imana gəldilər. Bax bu haqqda necə bir hədisdə e, e, Allah Rəsulundan belə bin Əzib radiyallahu anh deyir ki, e, Allah Rəsulu buyurur ki, Quranı səsinizlə gözəlləşdirin. Çünki gözəl səs Quranın gözəlliyini artırar. Ona görə əlbəttə Quranı daha gözəl səsini oxumağımız lazımdır. Məsələn, Həzrət Ayşə radiyallahu anhamız bir gün məsciddən gec gəldiyi zaman Allah Rəsulu ondan soruşur ki, nədən Məsciddən gec gəldim və buyur ki, ya Rasulullah, içəridə bir, e, yəni bir kişi vardır, namaz, yəni Quran oxuyurdu. O səs məni o qədər gözəl oxuyurdu ki, ona görə mən gecikdim. Və Allah Resulü s.ə.v e, məscidə gedir və görür ki, bu e, Əbu Hüzeyfənin köləsi olan Salimdir. O qədər gözəl səslə Quranı oxuyur. Acı bir kölə. Deyir ki, səni yaradan Rəbbimə həmdə sənalar olsun. Sənin kimi bir insan gör. Nə qədər Allah qatında və Allah e, yəni insanlar qatında nə qədər dəyərli insanlar əlbəttə ki, vardır. Yəni ona görə əlbəttə Quranı gözəl oxumağımız lazımdır. Və həmçinin digər bir hədisdə buyurulur ki, hər kim, mən bəyə Quranı oxuyanda ona qulaq asmaqdan söhbət etdim, hədisdə göstərilir ki, hər kim Qurandan bir ayə oxuyarsa və oxudu, yəni oxunduğu zaman ona qulaq asarsa ona qat-qat savab verilir. Yəni dinləyənə. Hər kim ondan bir ayə oxuyarsa, Allah onu, necə deyərlər, Ee, e, kıyamet o gününde onun için büyük bir nur eder onun için. Yani nurlandırar. Hatta sırat köprüsün ele sırat nur diye buyurur dualarda. Yani Kur'an öyle bir e, kelamdır ki e, hem kıyamette ona şefaatçidir hem sırat geç, geçen onun için bir ışık saçar. Yani yolunu nurlandırar. Ve buyurur ki büyük bir nur, nur olacaktır diye buyurur. Keçe Kur'an'ı e, gafil olarak okumak, onun hakkında düşünmek hakkında. Yani ele gafiller var ki hiç yəni öz başı ilə Quran haqqında başlayırlar danışmağa. Qafilliklərindən yəni əlbəttə bu haqda ə, e, yəni əməl etmirlər. O qədər anlayışları yoxdur yəni Quran-Kərimdən. Bu haqda bir hədisdə e, rivayet edilir ki, ə, e, buyurur ki, <clears throat> yəni bir insan ə, Quran oxuyar, Ənəs İbn Malikdən radiyallahu anhdan rivayet edilir ki, və oxuduğu zaman Quran ona lənətçi olar, yəni lənət edər. Yəni necə? Bunun haqqında alimlərdən, sələflərdən soruşduğu zaman deyir ki, bir kişi Quran oxuyar və oxuduğu zaman gələr ə, e, o ayəyə çatar ki, ələ lənətullah əl-kəzimin. Yəni Allahın lənəti yalan danışanların üzərinə olsun. Handa ki, o, e, o Quran oxuyan kişi özü yalançı olar başdan ayağa. Həm Allahın adından, həm onun Rəsulunun adından, həm cəmiyyət içərisində yalançı olar və özü özünü lənətə soxmuş olar. Və həmçinin e, lənətullah əl-kəzibin bu ayəyə çatar ki, Allah Allahın lənəti zalimlərin üzərinə olsun. Yəni özünü özü zalım olar. Həm nəfsinə zülm edər, həm cəmiyyətə zülm edər. Beləliklə o insan özü özünü nə deyər, lənətə soxmuş olar. Yəni əlbəttə ki, Qurandan oxuduğumuz zaman onun əlbəttə əmrlərini yerinə yetirir və onun qadağalarını çəkinməyimiz lazımdır. Və həmçinin <clears throat> Hükmü bin Əmirdən radiyallahu anhudan və Allah Resulundan s.ə.v. rəvayət edir ki, şübhəsiz ki, ümmətimin münafiqləri, yəni Quran oxuyanlardan olacaqdır. Yəni necə? Cəmiyyətdə Quran oxuyan kimi tanınır və özünü ə, e, yəni Qurandan anlayışı olan, yəni alim kimi tanınır. Ancaq o heç bir Quran haqqında ə, e, görsən əksər danışdığı da yalan, şəriət haqqında danışdıqları yalan və niyə görəsə ə, e, o artıq Allahın kəlamını dəyişir, Allahın şəriətini dəyişməyə çalışır. Və bunlar da əlbəttə ki, bu ümmətin münafiqlərindən sayılır və ya Quranın hökmlərini dəyiş dəyişdirir və Quranı nəyəsə satır. O fərq etməz harda olursa olsun. Cəmiyyət içərisində ya qəbristanlıqda fərq etməz. Yəni bu Allahın e, ayətini dəyişdirmək, bu əlbəttə ki, bu əmrlərini dəyişdirmək bu da e, münafiqin sifətlərindən e, sayılır. Və necə Allah Taala e, digər bir hədisdə e, Şühey buyurur ki, Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləmdən Quran Quranın haramını halal görən ona e, inanmamışdır deməli onun haramını halal sayan insan əlbəttə gerçəkdən nə Allahın kitabına, nə də ki onun ə, e, ə, e, digər, yəni Allaha və peyğəmbərinə inanmayan şəxslərdən sayılır. Hətta Allah Taala e, digər peyğəmbərlərin dövründə onlara göndərdiyi kitabda da insanları bundan çəkindirmişdir. İstər Musa əleyhissalam zamanında, istər Davud əleyhissalamın. Hər bir peyğəmbərə kitab göndərəndə insanları o kitabına, kəlamına tabi olmağa çağırmışdır. Məsələn, Tövratda ə, e, gələn xəbər zikr edilir ki, Allah Taala <clears throat> bir quluna belə buyurur ki, ey qulum, sənə yazıqlar olsun, heç mi məndən utanmırsan? Sənin bir dostun gələndə, dostuna bir məktub gələndə, yolun bir kənara çəkilib onu hərif-hərif oxuyursan, bir hərif ondan qaçırdımırsan, diqqətlə ona yanaşırsan, görüm məndən nə istəyir? Ancaq mən kitabımda, mən kəlamımda sənə o qədər rəngli-rəngli, yəni təkrar-təkrar misallar, məsələlər çəkdirdin. Sən isə ona əhəmiyyət vermədin. Ondan üç çevirdin, yəni ona qulaq asmadın. Yoxsa sən dostunu məndən üstünmü tutdun? Və sənin bir dostun gələndə onun yanında otuzurdun və üzünü ona çevirdin. Onun sözünə qulaq asdın, hətta biri danışanda sus dedin. Ancaq mənim kəlamım, mən sənə üz çevirənəm, sən məndən üzünü və qəlbini çevirdin. Və sən məni dostundan aşağı tutdun. Yani bu neyi gösterir? İster Tevrat olsun, ister İncil olsun veya Kur'an-ı Kerim olsun bugünkü günümüzde. Bugün Kur'an okunur, Kur'an'a ehemmiyet veren yoktur. Şeriyetten danışılır, Allah Resulü'nün hadislerinden danışılır, ona kulak asan yoktur. Deməli bu insanlar hemen insanların vəziyyətindədir. hiçbir fark edemez. eləməz. o insanlar Allahın kelamının, kəlamının, Allahın da Allahın e, e, e, dəyərini bilməzlər. Keçək, e, yəni bilgisiz olarak Kur'an hakkında danışmak. Ele insanlar var ki öz tefekkürüyle, öz fikirle Kur'an hakkında, ayet hakkında danışır. Olar mı? Elbette olmaz. Bunun hakkında nece bir hadiste e, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilir ki her kim e, e, öz görüşüyle Allah'ın bir ayesi hakkında söz danışarsa ki bu ayet bundan ibarettir, o adam artık cehennemde yerini hazırlasın. Gör ne kadar insan öz başıyla, düşüncesiyle e, ayet hakkında, kelam hakkında danışanda fikir, yəni fikir yürüsə, onu hara gözləyir? Digər bir hədisdə həmçinin rəvayət edilir. Hə, Cündub ibn Abdullahdan rəvayət edilir ki, hər kim hətta Quran haqqında öz görüşü ilə bir söz söyləyərsə, o doğru olsa belə xəta etmiş olar. Çünki öz görüşü ilə danışır. Onu öncə, o, öncə oxumaq lazımdır. O bilgini əldə etmək lazımdır və əlbəttə ki, sonra onun haqqında danışmaq lazımdır. Yəni, bu ona göstərir ki, Allah Teala insanları məhz Quranla Bu Quran vasitəsilə dəyərləndirir. Qiymətini artırır. Onu da oxumaq lazımdır. Oxumaq, yəni elmi əldə etmək lazım. Allah təala alimə dəyər verir. Buyurur ki: Alimin abidi olan e, yəni fərqi bir hədisdə Allah Rəsulu buyurur. Alimin abidə olan dəyəri, fərqi ayın 15-ci günü necə ay bütöv olursa, necə işıq saçırsa, Alim odur. Ancaq abid isə ulduz kimidir. Yəni o günəş, ayın o işığı onu örtür. Və həmçinin alimlər yer üzərində peyğəmbərlərin varisidir. Çünki peyğəmbərlər nə pul buraxdı, nə dinar, nə də dirhəm buraxmadı. Elm buraxdı, getdi. Ona görə də alimlər, elmi əldə edən insanlar peyğəmbərlərin varisləridir. Kim onu əldə edərsə böyük nəsib əldə etmiş olur. Budur, yəni elmin, Quranın fəziləti. Allah Taala bizə kitabına sarılan onun əmirlərini yerinə yetirib qadağadan çəkən qullarının arasına qatsın. Allah bizi dindən, imandan ayırmasın. Allah bizi öləndə şəhədə ən la iləhə illallah deyib ölənlərdən etsin. Allah kimin nə xəstəsə ona şəfa versin. Kimin nə çətinsə Allah ona sanlığa çıxarsın. Allah bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və Allah bizi qiyamətdə və ya da cənnətdə bərqərar etsin. Və Allah bizim oruclarımızı da qəbul etsin.